Dear uh, Dhamma friends, this is the time for the day's Dhamma talk. Milí priatelia, v Dame dne eh, teraz je čas na eh, Dhamma talk. May everyone settle down and give the consent with three times sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ යන්නෝ නාහං ද්වේදා කତ୍වා ද්විදා කତ୍වා විතක්කේ විහෙරේ යන්ති තී dear Dhamma friends We are now in a residential retreat. We individually, as well as a group, try to maximize our results to get the maximum results out of this residential retreat. Čiže, uh, milí priatelia, v eh, Dame teraz sme, um, sa nachádzame v, mm, v meditačnom ústraní v zásade, kde aj e, bývame. Takže sa snažíme, aby naše úsilie, úsilie prinieslo maximálne výsledky. Uh, we know how much we have invested and plan to get this uh, precious opportunity. sami dobre vieme, koľko veľa sme museli e, do toho vložiť, investovať a celé to naplánovať, aby sme mali túto príležitosť. That itself is not enough to get the maximum benefit out of this retreat time. Ale toto samo o sebe ešte není, nestačí, aby sme získali maximum z tohto času, ktorý sme tu e, v, v zásede. Appreciating the already invested effort, we must try to uh, facilitate this time in many ways to get the desired benefits hoci sme už e, vložili veľa úsilia do toho, že sa tu môžeme účastniť, tak je treba, aby sme sa snažili e, ten čas, ktorý tu strávime, maximálne využiť tak, aby sme z toho mali čo najväčší užitok. The Buddha reduce the ways into five. That means uh, five ways we must facilitate during the retreat in a particular sutta. So I am going to give a briefing about this facil- how to facilitate this kind of a retreat. Čiže <clears throat> Buddha mm, mm, objasnil 5 spôsobov alebo 5 ciest, ako môžeme využiť tento čas alebo ako čo najlepšie využiť tento čas a, a podľa, je to podľa špecifickej suty. Čiže ja to teraz objasním na základe tohto textu. So after the omniscient knowledge, after the Full Enlightenment, he summarized what, what are the most crucial, important things that we must take care, that we must facilitate our retreat. Čiže po, vďaka svojej vševediacej múdrosti a poznaniu plne osvietený Budha vlastne objasnil 5 najdôležitejších vecí, o ktoré by sme sa mali postarať počas eh, tohto zásedu. The very first thing the Buddha enumerated was our moral precepts, our social moral responsibilities. Eh, prvá, úplne prvá vec, eh, o ktorej hovoril, je naša, naša morálka, naše, naša sociálne morálna zodpovednosť. The moral responsibilities we reduce to eight precepts. Túto morálnu zodpovednosť sme akoby, zredukovali na 8 predsavzatí. So it must work as a datum line. Everyone individually as well as a group try to maintain one's moral conditions or precepts. Čiže na tom musíme pracovať každý deň, jak skupina, tak individuálne, aby sme udržiavali, dodržiavali týchto 8 predsavzatí. It is called Sila Anugahita in Pali. V Pali sa nazýva takto. And uh, once that is told, the Buddha the second, he says, Sutta Anugahita, that means you must listen to talks or you must have theoretical understanding uh, for the facility, for the benefits of this retreat. You must have theoretical understanding. A potom, ako toto ustanovíme a dodržujeme, tak a potom je treba počúvať uh, reč dámy alebo uh, vlastne výklad, aby sme uh, pochopili uh, učenie a aby sme mali uh, správne teoretické pochopenie. That is why daily timetable we have given one hour or more for this Dhamma talk. Preto sme v rámci nášho denného programu vyčlenili e, viac ako hodinu na dennú reč dami. And then we go for the discussion or interviews that is called Sakacha Anugaita. A potom e, tiež máme túto e, diskusiu alebo interviu, ktoré sa nazýva takto. So this is very important whenever you are practicing. If you met up with the question, or any unclear situation, you have to rectify it then and there through a discussion. Toto je tiež veľmi dôležité, pretože keď vo vás vystane nejaká otázka alebo čelíte nejakej situácii, s ktorou si neviete rady, tak vlastne vďaka tejto diskusii alebo interviu si to môžete objasniť. So we have to use our skill to communicate or to uh, put into words what is my question and what is my difficulty, if you are sharp enough to put into words, easy to give an answer and take it for the discussion. Čiže je treba, aby ste použili svoju dovednosť, svoju zručnosť komunikácie, aby ste dokázali vyjadriť slovami, čo povahu eh, toho, eh, čomu čelíte alebo vaše otázky. A keď to dokážete, tak potom eh, vlastne ľahko dostanete odpoveď, ktorá vám pomôže. As far as we came from different walks of life, it will take few discussions time for us to understand and for us to communicate. So therefore, don't get discouraged in the first discussion, even the communication is not straightened. Keďže sme no, všetci pochádzame z rôznych e, oblastí života, e, tak e, nebuďte odradení tým, ak počas prvej diskusie ste hneď nedostali akoby odpoveď alebo ste nevedeli vyjadriť svoju otázku, tak nebuďte týmto odradení. In a residential retreat, maybe more than seven days, more opportunities for us to understand each other by discussions on after three, four days – a proper discussion and the interviews will start. V takomto rezidenčnom retríte máme veľa dní, máme príležitosť um, um, mnohé dní vlastne vyjadriť, položiť tieto otázky a vlastne po takých troch, štyroch dňoch potom môže začať tá skutočná diskusia alebo tie skutočné intervia. And if the discussion is a failure, if the discussion is not fruitful, it is not the mistake of the yogi, it is the mistake of the master. Ak uh, eh, tá diskusia zlyhá alebo není plodná, tak to není uh, chybou uh, yogiho, ale je to chybou majstra. So therefore don't give up. Please keep on uh, discuss it. And then once the communication line straighten, both the parties will be happy. Takže prosím, eh, nevzdávajte sa, ale pokračujte eh, a účastňujte sa eh, tejto diskusie. A potom, keď bude akoby, taká zdravá alebo priama komunikácia, tak potom, bude, potom budú obidve strany šťastné. So with the precepts of moral responsibilities and the theoretical understanding and with the discussion, still we have to put forth energy, energy to earn concentration That is called samatha anugahita. Hm, čiže na základe hm, predsavzatí a potom ešte akoby navyše k eh, správnym eh, teoretickým pochopením a diskusiou, potom eh, máme akoby dos, akoby základ k tomu, aby sme mohli vyvinúť správnu energiu na rozvoj koncentrácie, ktorá sa nazýva takto, ak ste mi povedal. The the, the mindfulness is again and again focus to one single object and try to develop one-pointedness and calming down of the mind. Čiže znovu a znovu sa snažíme rozvíjať všímavosť a zameriavať e, pozornosť jednobodovo e, na e, jeden objekt a tým sa snažíme jak rozvinúť všímavosť, tak skľudniť mysel a rozvinúť jednobodovosť. This is the part usually as called as meditation. A bežne sa toto označuje ako meditácia. And then only we can go for vipassana anugahita or insight or wisdom part and that is the sum total of the all the four facilities we have already discussed. A až potom môžeme ísť uh, alebo prejsť k vypasanie, čo je vlastne časť eh, múdrosti a uh, vlastne nejaký základ to sú tieto štyri body, ktoré sme už objasnili. In this mindfulness we are not just keep the object in view with, instead we see chronological changes of the object and the evolution of the object. So therefore, you are preparing your mindfulness to be ready with whatever the thing happen. Hmm. Čiže eh, mm, vďaka rozvoju eh, všímavosti my vlastne vidíme tento chronologický vývoj objektu, e, čiže sme pripravení mm, vlastne zameriavať všímavosť na akýkoľvek objekt, ktorý vyvstane. Sme na to pripravení. So this kind of a mindfulness is very adventurous and risk-loving kind of thing, often going against the grain. Mm, excuse me, I did not really get This it. kind of mindfulness, the vipassana anugahita, yes. is very adventurous. Ad it is against the grain, not in the conventional way. Mm-hmm. No, mm -hmm. Čiže takáto všímavosť vypasanová všímavosť už je veľmi vlastne pokročila. Není to akoby bežný, bežný spôsob a je to niečo ako ísť proti prúdu. That's a part very difficult to communicate. Táto časť je aj veľmi ťažko zdeliteľná. So you have to try your best and the teacher also has to try the best to communicate and to interpret your meditation experience in the insight way. Čiže robte to najlepšie, čo viete, aby ste eh, naozaj vyjadrili a odkomunikovali eh, a vystihli eh, svoju skúsenosť mm, vhodným spôsobom. To everyone, each thought moment, we are gathering information – But how to put that into insight way, how to put that into vipassana way is yet to be sorted out. V každom okamihu my zhromažďujeme určité informácie, ale ako to potom vyjadriť e, v zmysle vhladu alebo vypasaný, e, na to ešte by sme mali prísť. So they are in our mindful school, when we give uh, exercises to young children, They are so sharp in communication. We can see they are very advanced in inside meditation. Čiže v našej škole všímavosti, keď dávame takéto cvičenia malým deťom, tak oni vlastne sú tak bystré, tak akoby jasne komunikujú, že oni sú už vlastne pokročilé v tejto meditácii v hladu. So once you gain some grounds and the establishment in the mindfulness, specific to the vipassana, later even you can give thoughts about the moral responsibilities, precepts, and therefore not always precepts must be starting point. Mindfulness on vipassana itself also can be a starting point and later you can reconsider about your moral responsibilities. Čiže keď si osvojíte určitý základ, ustanovíte všímavosť, na základe ktorej potom rozviniete vypasanú, tak na základe toho sa potom môžete aj neskôr zaoberať morálnymi predsavzatiami. Čiže preto není vždy nevyhnutné začínať s morálnymi predsavzatiami. Tiež môžete začať s všímavosťou a vypasanou a na jej základe sa potom vrátiť k eh, eh, morálnym predsavzatiam. Due to this quality only, the vipassana meditation and the Buddhist values came into the West. Iba eh, v te, vďaka tejto kvalite uh, meditácie vypasaný prišiel buddhizmus na západ. So therefore don't worry at the beginning whether you are completely a morally uh, pure person. Give a try with mindfulness And if you can understand insight or wisdom, later you have enough time to reconsider about your moral responsibilities and precepts. Uh, preto si um, nerobte nejaké výčitky, uh, ak, ak hneď od začiatku nie ste úplne morálne čistý človek. Uh, miesto toho sa snažte rozvíjať všímavosť a ak rozviniete aj múdrosť, tak potom neskôr vďaka tejto všímavosti a múdrosti sa môžete potom vrátiť a zlepšiť svoju, svoju morálku. For that kind of a revolution to happen, you must have a very close relationship with the teacher and you must be very efficient in the discussions. A K tomu, aby došlo k takejto revolúcii, je treba, aby ste mali blízky vzťah s učiteľom a aby ste efektívne komunikovali. So with that background, we are now going to start the, the particular sutta, particular discourse we have discussed, we have decided for this retreat. Čiže na tomto základe teraz začneme mm, túto akoby konkrétnu sutu alebo toto učenie, ktoré sme sa rozhodli akoby sa, sa ním zaoberať počas tohto zásedu. So we have selected the particular sutta, particular discourse known as Dvedavitaka in Majjhima Nikaya, the middle length sayings. Čiže uh, sme sa rozhodli, uh, alebo vybrali sme si um, z tejto st- strednej zbierky Majjhima Nikaya, uh, sme sa rozhodli pre túto uh, sutu, jak povedal stihodný. Uh, Uh, in this particular discourse, the Buddha, after the enlightenment, he reflect back before his enlightenment and the way of meditation he already practiced. V tomto učení uh, Buddha po svojom uh, prebudení a osvietení spätne uh, reflektuje o tom, akým spôsobom meditoval, praktizoval a vďaka čomu dosial osvietenie. it indicates uh, Buddha to be even before the enlightenment, when he was practicing, mind was, mind was with full of thoughts, full of daydreaming, full of fantasizing, and uh, that is how this discourse came into being. Toto učenie uh, vzniklo alebo povstalo z toho, uh, že Budha, uh, budúci Budha pred svojim osvietením keď praktizoval, tak jeho mysel bola plná myšlienok, plná snívania, plná fantázií. Yeah, he never mentioned what was his primary object. A on sa tu nikdy nezmienuje o tom, čo, čo, čo bol jeho primárny objekt. He says, while I am practicing, there were a lot of thoughts, lot of uh, daydreaming, lot of bewilderment in my mind. On hovorí, že počas toho, ako som praktizoval, tak som mal v mysli veľa myšlienok, veľa rozptýlenia, veľa snívania. And one day a thought occurred and he says, suppose that I divide my thoughts into two. A jednoho dňa mi napadlo, že rozdelím svoje myšlienky na dva druhy. This is the beginning of, uh, uh, how do you call, reductionism. Toto je začiatok niečoho, čo by sme mohli označiť ako redukcionizmus. And delimiting of the uh, things out of the whole system, you cut into different pieces, either into two or three or four or like that, reductionism. Čiže tento redukcionizmus je založený na tom, že z celého systému um, tento celý systém uh, rozdelíme na buď na dve uh, časti, alebo tri, alebo štyri časti týmto spôsobom. The reductionist way is the scientific way. Tento redukcionizmus to je vedecká metóda. So now the Buddha is explaining his own uh, noble quest, which never thought happens. He found two categories. No, Čiže Buddha tu uh, vysvetľuje svoje uh, vznešené úsilie uh, tak, že vždy, keď uh, vyvstala vo mne nejaká myšlienka, tak som ju rozdelil do jednej alebo druhej kategórie. In the first category, he sees sensuous desire to see good things and to see hear good sounds and the good smell, good taste, good bodily tactile sensation. That's a kind of a sensuous desire. And together with some kind of a hateful feeling and harming feeling, cruelty. These are the three kinds, sensuous desire, hatred and cruelty, he put into one category. Čiže do prvej kategórie dal mm, všetko to, čo súviselo s túžbou, s prianím vidieť dobré veci, cítiť príjemné vône, dotýkať sa príjemných mm, vecí a tak ďalej. Mm, a do tejto kategórie tiež dal alebo vložil to, čo je spojené s hnevom, Um, a zo, takže zmyslová túžba, hnev a, uh, akoby, a zaslepenosť a to bolo v tej prvej kategórii. With respect to that, the other other category it comes keeping the mind with one single object when compared to the sensuous desire. When compared with the sensuous mm -hmm. desire, mm -hmm. keeping the mind mindfulness on focus with one particular object. Uh-huh. A v porovnaní alebo v kontraste s touto prvou kategóriou do tej druhej kategórie uh, dal tie myšlienky, ktoré uh, boli založené alebo uh, pri ktorých bol všímavý a uh, jedno, mal jednobodovú mysel. As far as the hatred is concerned, he was giving the, uh, the selecting the loving kindness to the being and that put into the second category. Mm, čiže ako, eh, mm, čo sa týka hnevu, tak eh, vlastne ako nejaký liek na hnev, tak eh, sa rozhodol si vybrať túto milujúcu láskavosť oproti hnevu a tú milujúcu láskavosť tiež dal do druhej kategórie. And as far as hatred, sorry, uh, the disturbing others and cruelty, helping others was the alternative. A no, vlastne oproti ubližovaniu druhým alebo rušeniu druhých alebo nejaké krutosti voči druhým, tak tam opäť do tej druhej kategórie dal akoby myšlienku pomáhať druhým. So first category is sensuous desire, hatred and cruelty. Čiže v prvej kategórii je zmyslová túžba, hnev a, a krutosť. The second category is keeping the mind with one single object. loving kindness and the compassion. A v druhej kategórii je uh, udržiavanie mysli na jedinom objekte, uh, eh, milujúca láskavosť a súcit. So this is a universal kind of a, a distribution. So yogi must understand the all the thoughts happening in our minds basically come under these two categories. Čiže toto je akoby nejaké si univerzálne rozdelenie a jogi by mal pochopiť, že no, všetko, čo vyvstáva v našej mysli, všetky naše myšlienky môžu spadať buď do jednej alebo do druhej z týchto kategórií. So if we are sure about this kind of a division, then we can go one by one in detail. Ak je vám jasné toto rozdelenie, tak môžeme sa zaoberať podrobne detailmi každej z týchto kategórií. So first according to this particular discourse, the Buddha take the sensuous desire to be analyzed. Čiže podľa uh, tohto učenia um, sa Buddha ako prvé rozhodol uh, analyzovať zmyslovú túžbu. So he says whenever you are filled with sensuous desire, it is inflicting hell, suffering for you, inflicting suffering for outside, inflicting suffering for both the parties. No, čiže on hovorí, že vždy, keď uh, ste ovplyvnení uh, alebo poškvrnení zmyslovou túžbou, tak tá prináša uh, utrpenie vám, aj druhým a aj obom, jak vám, tak druhým. So you may agree with or not, this is the way the sutta is explaining. Môžete s tým súhlasiť alebo nemusíte, ale toto je spôsob, ako to táto sutta vysvetľuje you will argue, telling that sensuous pleasure, not always dist uh, disturbing me or inflicting me, not always inflicting and disturbing others, not always disturbing uh, both the parties. A vy môžete uh, namietať, že uh, zmyslová tužba nevždy prináša uh, utrpenie uh, alebo ruší mňa alebo niekoho iného, alebo jak mňa, tak niekoho iného. So what is the point where inflicting suffering start? and how much it is innocent, how much it is inflicting suffering is the most tricky point in our life. Mm, čiže mm, ten, mm, to, ako uh, prináša alebo spôsobuje utrpenie a ako vlastne táto zmyslová túžba nakoniec vedie k našemu utrpeniu, to je práve ten akoby najproblematickejší uh, alebo najťažšie uchopiteľný moment uh, alebo bod uh, našeho života. So in order to understand this affliction or irritation, you must have your calm mind and you must have your meditative mind and look into the sensuous desire from that viewpoint then only you can make a uh, reasonable decision Čiže aby ste pochopili uh, túto poškvrnu uh, mysle, Mm, tak, alebo toto vyrušenie, tak je treba, aby ste mali kľudnú a meditačnú mysel. A no, z takéto mysle sa potom pozerali na no, túto zmyslovú túžbu, pretože iba vďaka takémuto pohľadu budete schopní urobiť ako keby správne alebo jasné akoby videnie alebo rozhodnutie. So we as a meditating uh, group, we are in a moral restraint and we are in, under the same roof. So we have to understand when we are fulfilling my sense of desire, how much it is distracting or disturbing others. Čiže my ako skupina meditujúcich, ktorí sme prijali tieto morálne predsavzatia a spolu takto žijeme alebo pobývame pod rovnakou strechou, Ehm, tak pod tou istou strechou, tak vlastne je treba, aby sme si uvedomovali, že ak ehm, ja ehm, budem chcieť uspokojiť, naplniť svoje túžby, ako to bude rušiť druhých. So this is called emotional literacy. Toto sa nazýva e- emocionálna um, um, gramotnosť. Ďakujem. So we have, eh, as a group, we have responsibilities not to violate others' emotional Uh, setup. So whenever we are transgressing, disturbing others, we must be very, very diligent, very, very alert, and very, very resolute not to distract others, not to disturb others. Čiže ako skupina máme zodpovednosť eh, aby sme neporušili alebo nerušili vlastne emočné, emočný stav mysli tým, že by sme porušili nejaké z týchto predsavzatí a preto musíme byť veľmi uvedomeli, všímaví a pilní a rozhodní v tom dodržiavať tieto predsavzatia, aby sme nerušili druhých. So with that diligence, whenever you are fulfilling basic needs, We call it is a utility value. Čiže s touto pilnosťou, uh, keď... Um, when, we... when you are when you are going for your basic value, you bear utility, sorry, basic needs, it's a kind of a justifiable utility value. Mm-hmm. Čiže keď naplňate iba svoje základné uh, potreby, tak je to akoby uh, ospravedlniteľná akoby využitá hodnota, alebo neviem, ak by som to... Užitková hodnota. I'll, I'll continue, then it will, point will be clear. Whenever you become luxurious, whenever you become materialistic, consumerization, you are disturbing others. So that called luxury. Mm -hmm. Čiže ja to teraz bližšie vysvetlím, že kedykoľvek Eh, si hoviete v nejakom luxuse, kedykoľvek ste materialistickí alebo ste konzumní, eh, tak vlastne týmto eh, postojom alebo týmito činmi rušíte druhých takýto akože hovenie si v luxuse týmto spôsobom. So Jan must be responsible to give basic needs. Čiže my sme zodpovední za náplňanie iba tých svojich základných potrieb. You must not demand luxuries from him. Vy od toho druhého by ste nemali vyžadovať uh, nejaký luxus whatever the resource available, we have to use in a democratic way. Akékoľvek eh, zdroje eh, tu máme k dispozícii, um, tak by sme ich mali využívať demokratickým spôsobom. So take that responsibilities, you must have three qualities. Aby ste mohli túto zodpovednosť využiť, je treba, aby ste mali tri kvality. The first thing is the diligence. A prvá z nich je pilnosť, vytrvalosť. So I'm very diligent. Am I using this for much utility value or for luxury? Čiže eh, keď som veľmi pilný a využívam toto eh, ako nejaká akoby, využitá hodnota alebo ako luxus. And the second thing is you must be ardent. It must be only conducive for your well-being as well as for the mindfulness. Čiže e, za druhé, ako by ste mali byť akoby uvedomeli e, a jasne vidieť, že či e, to pomôže pre rozvoj vašej všimavosti a na pokrytie vašich akoby základných potrieb alebo nie. So whenever you are using something or whenever you are using your body, verbal activity and the thoughts, you must understand whether it is conducive for me and for the others towards mindfulness. A, takže kedykoľvek, keď čokoľvek používate, alebo keď používate svoje telo, o, o, reč a, a mysel, o, tak je treba, aby ste o, e, chápali, či je to niečo, čo je o, e, prospešné pre mňa alebo pre druhých o, e, v zmysle rozvoja všimavosti. And you must be resolute. Even if you are going to make mistakes, Take a lesson from that and correct yourself in time to come in the sustenance way. You must be resolute in your uh, verbal, physical, mental activities as far as your uh, consumer, consuming things. Čiže tiež by ste mali byť odhodlaní a aj keď urobíte nejakú chybu, tak je treba, aby ste sa akoby opravili. a aby ste potom e, rozhodným spôsobom e, pokračovali tým správnym smerom e, v aktivitách tela, reči a mysli vo vzťahu k tomu, čo používate. So whenever this kind of physical, verbal, mental activity or whenever you interact with others, uh, outside world with the fear, uh, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, if it is leading to the sensuous desire, inflicting suffering to you, inflicting suffering to others, and inflicting suffering to both. V hmm. akejkoľvek interakcii s druhými ste uh, svojimi uh, aktivitami hm, tela, hlasu alebo reči a mysli, uh, pokiaľ v spojitosti s tým, čo vidíte, počujete, cítite a tak ďalej, vzniká alebo to podporuje zmyslovú túžbu, no tak toto akoby vedie k uh, utrpeniu vás a utrpeniu toho druhého. Instead, if you are diligent, if you are ardent and if you are resolute, you always go towards, go towards the utility value and for the facilitating mindfulness. Opposite. Keď ste miesto toho pilní, uh, ste všimaví a ste uvedomeli a rozhodní, tak vlastne vždy idete smerom k tej akoby, mm, mm, využitej hodnote a to, čo robíte, podnecuje alebo vedie k rozvoju všimavosti, čo je vlastne opak toho, čo bolo predtým povedané. So this is a suggestion you can put into practice and verify by yourself. Čiže toto je návrh pre vás, eh, ktorý by ste mali eh, vložiť do praxe a snažiť sa to uplatňovať a sami si to takto overiť. So the Buddha to be, the Bodhisattva, he says whenever I am towards sensuous pleasure, it is obstruct my wisdom. A budúci Buddha, keď bol ešte Bodhisattva, tak uh, hovorí, že uh, vždy, keď som si všimol, že som podlahol zmyslovej uh, túžbe, tak to zatemnilo moju múdrosť. So we never, uh, it is toward the sensuous pleasure, sensuous indulgence, it is creating friction. Uh, vždy, keď som akoby, uh, podlahol zmyslovej uh, túžbe, um, vždy, keď som akoby, si užil niečo uh, zmyslové, tak vlastne to nejako rozštepilo moju mysel. And whenever you are uh, towards the indulgence of sense pleasure, and sensuous pleasure. It is away from mindfulness and for the well-being of yourself. A, a kedykoľvek, keď a vlastne si uh, užívate nejaké zmyslové potešenia, tak vás to odvádza od uh, všímavosti um, a odvádza vás to od vášho vlastného užitku. Definitely it is disturbing the society at large. a určite to je rušivé aj pre eh, eh, spoločnosť v nejakom širšom, eh, širšom, širšej perspektíve. So with that kind of a mentality, whenever you see the sensuous desire, the sensuous desire never get fertilizer, never get facilities, so it is about to dwindle lot off or disappear. <clears throat> Čiže uh, týmto postojom mysle kedykoľvek vidíte alebo u vás vystane zmyslová tužba, keď e, ona nemá to správne podhubie a podporu, e, tak vlastne aj keď vystane, tak akoby e, zanikne alebo sa nerozvinie. So this is the point where you must have your moral restraint, you must have your theoretical understanding, you must discuss with others as to whether this is the universal principle for others as well as me. Čiže v tomto zmysle by ste mali mať eh, morálne, eh, eh, morálnu zdržanlivosť a tiež akoby hm, pozorovať sami v sebe a taktiež diskutovať s druhými o tom, že či toto je akoby univerzálne platný morálny princíp, platný pre mňa aj pre druhých. So therefore the listening to a talk like this and when the mind prepare for this kind of a mindset is a must for retreatants. Preto počúvať uh, takúto reč dámy a vlastne vytvoriť uh, toto prostredie vlastnej mysle, to je niečo nevyhnutné pre ľudí, ktorí sú na meditačnom zásede, ako je tento. But don't expect that kind of a change to happen overnight by single effort. You have to do again and again on a trial and error basis. Nečakajte, že k takejto zmene dojde za noc, ale znovu a znovu sa usilujte ísť týmto smerom na základe pokus omyl. That is the point where the discussion is very important. Čiže v tomto bode je práve veľmi dôležitá diskusia. We have to share our experience with fellow meditators je treba, aby ste zdieľali eh, svoje skúsenosti s vašimi eh, eh, priateľmi v meditácii. We must be very sharp in clear communication. A je treba, aby sme boli veľmi jasní a ostrí, alebo presní, čo sa týka komunikácie. Our mind is very cheaty, very perverted, perverted so therefore uh, be patient till the gain and again, till the direct communication come into being. Naša mysel hrá rôzne akoby, hry, je, klame nás, je akoby, perverzná, čiže je treba, aby sme boli veľmi trpezliví v tom, ako veci hovoríme a vyjadrujeme, až dokým to, to bude jasné. So therefore you have to be very self-sympathy, sympathetic to oneself a preto je treba, aby ste mali uh, sympatiu voči sebe, boli ste blízky voči sebe. You must be very sympathetic to others' mistakes also. A taktiež voči druhým a ich chybám. So while we are meditating, we must understand each other, we must have the harmony, we must have the, the peace, then only meditation will increase, improve. No, počas toho, ako meditujeme, je treba, aby sme boli v spoločnom súlade, v harmónii, aby tu by vládol eh, mier a to je vlastne jediný spôsob, ako môžeme túto všimavosť rozvíjať. So therefore it's a kind of a group effort. We have to share with the others, don't compete with others and try to give a common effort through the discussion. A preto je to skupinové úsilie, je to spoločné úsilie, ktoré zdieľame. Ne, nerozvíjajte nejakú súťaživosť e, voči e, druhým, ale um, mm, dajte priestor na diskusiu a vzájomne sa podporujte. So within a few days time, when we are meeting together, sitting together, walking together, there's a kind of a mentality arises and that is everyone is towards the mindfulness and not towards the sensuous pleasure. Mm, čiže keď takto budeme spolu uh, meditovať, e, chodiť a zdieľať uh, veci spolu niekoľko dní, tak potom budeme cítiť tú vzájomnú podporu, až nás to viac bude uh, ťahať alebo podporovať smerom k všimavosti a nie k zmyslovej túžbe. Mm, this is called in Pali nekkamma vitaka, kind of a renunciation thoughts. Toto sa v jazyku Pali nazýva takto a je, znamená to myšlienka odriekania. So this kind of thinking, this kind of mentality is contagious. When you are living in such a society, you also develop that kind of thinking. Tento spôsob myslenia a táto mentalita je nákazlivá, keď e, ste v tomto prostredí, vy sami si to tiež osvojíte. exactly with the sensuous desire, when you are living with people with full of sensuous desire, you also will be attracted into that. To isté platí aj o zmyslovej túžbe. Keď žijete s ľuďmi, ktorí sú plní zmyslových túžob, aj vás samých to bude ťahať týmto smerom. So like the sensuous desire, people with sensuous desire, people with renunciation, you have the selection, you have your willpower. tak ako e, ľudia, ktorí naplňajú svoje zmyslové túžby, e, tak aj my ako ľudia, ktorí e, ťahnú k odriekaniu, vlastne je to na nás, je to, voľba je na nás a je to otázka našej vôle. Just like external people, you have to analyze your thoughts. Which one is more towards the sensuous desire, which one is towards the uh, renunciation, you have a control impact capacity, some kind of a willpower, slowly, slowly you can uh, monitor. No, <clears throat> tak ako vlastne vonk, ľudia vonku, tak podobne aj my, um, my sme mali analyzovať uh, svoje myšlienky a vidieť, ktoré myšlienky sú spojené s túžbou, um, ktoré myšlienky uh, viac súvisia s uh, odriekaním a mali by sme sa snažiť e, svoje myšlienky kontrolovať, e, ovládnuť ich e, silou svoje vôle a pomaly postupne. So therefore, uh, just don't fight with sensuous desire. Don't try to uh, reject them. Just categorize them and study them whether as to whether it is inflicting suffering for me as well as to the others. Čiže nebojujte so zmyslovou túžbou e, a ani ju nepotláčajte, neodmietajte, e, ale iba ju vlastne s múdrosťou zaraďte do tej e, kategórie ako niečo, čo prinesie utrpenie mne aj druhé, druhým. So it's a kind of uh, approach to the sensuous desire without premeditated idea, without any negative idea, just deal it with as and when it happens and verify whether it is inflicting suffering to myself and to the others. Toto je prístup k zmyslovej túžbe, ktorý nevychádza z nejakej predpojatosti ani z nejakej negatívneho myslenia voči túžbe, ale je založený na akoby, skúmaní a na overovaní si, na základe ktorého potom vidíme, že či tá zmyslová túžba prináša akoby, utrpenie nám a druhým. So if one of the group members can spot the sensual desire as and when it happens and to see categorically this uh, achievement for the whole group. Keď jeden z členov skupiny, jemu sa podarí vlastne rozpoznať túžbu, keď vyvstane, a rozpoznajú a vďaka tomu ju zaradí do tej kategórie, správnej kategórie, tak potom je to akoby úspech e, celej tej skupiny. So in interviews, not only you always asking questions, you can share your experience with other fellow meditators. Čiže v rámci interviu to nie je len o tomto interviu klásť otázky, ale aj uh, diskutovať uh, sa uh, zdieľať uh, s vašimi uh, priateľmi uh, tu na zásade. Therefore, you are not only promoting and uh, increasing unmindful thoughts, when your mind is unmindful, still you can make use it to understand the human mind. Čiže nie je to len iba o um, rozvíjaní všímavosti uh, a s tým spojených myšlienok, ale aj keď mysel nie je uh, všímavá, Eh, ale aj tak eh, nejakým spôsobom je schopná chápať eh, ľudskú myseľ. If you consider this as my mind, it consider this as my mistake, then you will get depressed and you will be self-negating. Čiže keď si budete hovoriť, že toto je zasa moja chyba, zase som zlyhal a ja, takáto je moja mysel, že, tak vlastne mm, tento postoj spôsobí, že sa sami dostanete akoby do depresie alebo do skleslosti. So if you can observe the same thing happening in the mind without the depression, without negation, you are not observing your mind, you are observing human mind. <clears throat> Keď dokážete tú istú vec pozorovať v mysli, ktorá není zasiahnutá depresiou alebo negáciou, tak vlastne nepracujete so, so svojou myslou, ale pracujete s ľudskou myslou. Usually what happens is whenever you notice uh, the kama vitakka, that means sensuous desire, you feel uh, negative, you feel depressed, you feel self-hating, then mind never will become wise, never become open. Obvykle to, čo sa deje, je, že keď si všimnete ma no, vytáka, alebo túto myšlienku spojenú so zmyslovou túžbou, tak sa obvykle na základe toho cítite cítite buď nejakú negáciu voči sebe, cítite nejakú depresiu alebo nejaký hnev, nenávisť voči sebe a vlastne týmto spôsobom sa mysel nikdy nestane múdra a otvorená. I am not going to give a license for you to entertain Kamavitaka. I am telling you how to handle karma vitakka when and where it arises. Don't create it. Just make the opportunity when and where it is arising. No, ja vám tu nedávam nejaké povolenie, aby ste rozvíjali alebo živili túto kamavitaka, ale uh, hovorím, eh, že keď uh, táto uh, kamavitaka vyvstane, tak ako s ňou pracovať, um, a, ale to neznamená, že by ste ju mali vytvárať. to the Buddha to be explain, when and where he is looking at kama vitakka or sensuous desire with can, this kind of a mindset, it ceases to exist. It's normally disappearing. A čiže budúci Budha vysvetlil, že vždy, keď sa týmto spôsobom pozeral na vitaka, tak ona uh, zmizla alebo sa stratila. So usually you have to understand this is not happening for the commoner, This is only happening for fairly advanced yogi or fairly familiarized with mindfulness. Čiže je treba, aby ste chápali aj to, že toto e, sa nedieje akoby bežnému človeku, ale takto sa to deje u e, hodne pokročilého jogiho alebo človeka, ktorý už hodne rozvinul všímavosť. So whenever you start sitting and early part of the sitting, mind is not with the moment of mindfulness, and scattered, their karma vitakku will very powerful. But as and when the mindfulness gain the power, few minutes time, then only you can try this kind of an experiment. No, čiže to, to, toto sa nemusí diať hneď od začiatku vášho sedenia, kedy ešte ste nedostatočne rozvinuli e, všímavosť ale potom po nejakom čase, keď už dostatočne rozviniete všímavosť alebo ustanovíte, tak potom, keď vyvstane táto kama vytaka, tak potom e, môžete e, s takouto silnou všímavosťou e, skúsiť experimentovať s túžbou týmto spôsobom. Even if you become very successful here today, tomorrow again you will succumb to kama vitaka aj keď dnes eh, eh, veľmi úspešne eh, akoby zvládnete alebo dokážete týmto spôsobom s kamavitakou pracovať, ale zajtra opäť podľahnete kamavitake. So by doing the same thing again and again, you develop the mastery, you develop the uh, controlling power. A tým, že budete robiť znovu a znovu toto isté, tak tým rozviniete túto silu alebo túto kontrolu nad ňou alebo dostanete majstrovstvo. So whenever you go back home, again uh, you change the atmosphere, you will be succumbed to again the karma vitakka. So you have to be prepared for that kind of situation. Potom, keď sa vrátite uh, po zásade späť domov uh, a zmenia sa, zmení sa vlastne prostredie, zmení sa atmosféra, tak potom opäť uh, podľahnete uh, tejto kamavitake. Čiže so na to by ste mali byť pripravení. whenever you are learning, whenever you are gaining, whenever you are familiarizing mindful powerful mindfulness and the weak karma vitakka, it can happen uh, in a residential atmosphere, in a meditation center atmosphere, uh, often not at home atmosphere. Keď sa učíte uh, rozvíjať uh, všímavosť no, a už rozviniete určitú, už si osvojíte túto silu všímavosti, tak vlastne nepodliehate eh, tejto eh, kama vitaka eh, v, tom, v tejto podporujúcej atmosfére, v tomto prostredí do takej miery, ako keď potom prídete domov v, v menej podporujúcom prostredí alebo atmosfére viac podliehate tejto kama vitaka. Oh, just simply coming to, into the meditation center, it will never happen. You have to strike. Ale iba keď jednoducho prídete do meditačného centra, tak sa to samo od seba nestane. Isté, že sa musíte snažiť. So by sustaining my sustenance of mindfulness and be prepared for this karma vitakka or any negative vitakka, you are always doing your uh, noble quest and learning the gain, how to develop the gain and the momentum under such circumstances. Tým, že udržujete všímavosť, um, tak tým uh, ste vlastne viac pripravení alebo dokážete lepšie zvládať Ehm, a spracováva či už kama vytáka alebo akúkoľvek inú negatívnu vytáka ehm, a to, že to robíte, tak vlastne je toto vznešené úsilie, ehm, ktoré sa tu učíme a ktoré tu rozvíjame. So put into our day-to-day -day practice, whenever you try to keep your mindfulness with the in-breath and out-breath, there may be very desirable sound. And mind is, without prior notice, jump into that kind of a desirable sound. Čiže uh, potom v našom dennom živote alebo v praxi v dennom živote, uh, keď sa snažíte udržiavať uh, všímavosť zameranú na nádych a výdych, tak potom, keď sa objaví nejaký príjemný zvuk, tak vy možno bez toho, že si to vôbec všimnete, vaša mysel sa začne zaoberať týmto zvukom. So this can happen for daydreaming, fantasizing, all the kind of thing, leaving aside the primary object, mind will be drift into that bewilderment, desirable bewilderment. Čiže toto uh, sa môže stať uh, v spojitosti s uh, snívaním, s fantazírovaním. Mysel opustí mm, primárny objekt a stane, stane sa rozptýlenou takýmto spôsobom. So what will happen when the yogi comes to know my mind or mindfulness left the primary object and gone to the desirable object, what must be the approach of the, doc, uh, the meditator? Čo by mal jogín robiť, keď uh, si všimne, že jeho mysel opustila uh, primárny objekt a uh, by začala sa zaoberať niečím iným, ako by k tomu mal pristúpiť, keď je meditujúci. In another way, we can say our mindfulness lost and now we are sure we are experiencing unmindful situation. Čiže inými slovami, naša všímavosť sa stratila a my teraz zažívame tento stav nevšímavosti alebo rozptýlenia. So Venerable Mahasariputta, the best disciple of the Buddha, he says, whenever you understand mind is, uh, mind is not mindful, main thing is not to worry. či je ctihodný Maha Sariputa, ktorý bol najlepší študent Budhu, tak ten povedal, že vždy, keď e, si všimneme, uvedomíme, že e, mysel není všímavá, e, hlavná vec je, aby sme, aby sme si nerobili starosť. So if you become disturbed, worried, you will be accusing yourself, using accusing the external object, you will be uh, the irritated, so all these things disturb your wisdom. No, čiže ak uh, sa, um, ak nás to rozruší, uh, ak, si to začnem, ak si začneme robiť starosti a vyčítať si to, uh, či už začneme obviňovať seba alebo ten vonkajší objekt, tak vlastne naša mysel sa stane uh, rozrušenou. A nie je možné, aby vyvstala uh, múdrosť. So be prepared not to get regretted not to self accuse, not to find fault with others, just to understand you are not mindful. A preto je treba, alebo mali by sme byť pripravení, aby sme uh, nelutovali, alebo si to nevyčítali, uh, aby sme sa neobviňovali, ale aby sme si to iba všimli a uvedomili si to. That is what you call wisdom. A to je to, čo nazývame múdrosť. So that is we are born with. A to je niečo, s čím sme sa narodili. This is our human right. Mm, to je naša, naše právo, ľudské právo. The animals, beasts, they, yaka, they don't have this capacity. Zvieratá alebo by, uh, e, jak, jakšovia vlastne túto schopnosť nemajú. You call yakka. <laughs> they don't have this capacity. They are utterly worried and they are get worked up and they are fighting. But we human, we have the capacity, we have the human right, we have the birthright not to disturb. Hm, čiže oni vlastne sú z toho hneď rozrušení, e, nekludní a hneď idú do nejakého konfliktu alebo do boja, no, ale my, ľudské bytosti, už od narodenia máme túto e, schopnosť vlastne rozlíšiť a e, vidieť, čo je akoby správna cesta čo nie. Uh, of course, this is not the bare attention, this is not the beginner's mindfulness, the kind of very advanced uh, state of mindfulness. Toto isté, že nie je e, začiatočnícka všímavosť, ale to už je pokročilá úroveň všímavosti. So at the beginning you may report whenever the mindfulness is intact, when the mindfulness is sustainable, you will be happy and report. Čiže na začiatku môžete tiež by zdeliť, alebo um, um, keď sa vám darí udržiavať uh, všímavosť, Ehm, tak toto uh, tiež dokážete nejako vyjadriť alebo povedať. You will be hesitant to report unmindfulness. Ale uh, budete sa bude zdráhať uh, zdeliť to, keď ste boli nevšímaví a rozptýlení. Whenever you are reporting unmindfulness, you are asking the way out from a formula or from the master's grace, something outside. Čiže keď e, zdieľate alebo hovoríte o, tom, že ste boli nevšímaví, tak vlastne e, akoby žiadate e, majstra alebo učiteľa o, o cestu von, radu alebo cestu von. There is no formula, there is no golden formula, there is no panacea. The master can do nothing. Only main thing is not to worry. Čiže tu neexistuje nejaký všeliek, Eh, neexistuje nejaký zlatý recept, eh, zázračný recept, ktorý nás spasí, alebo není to ani majstrová milosť, ktorá nás nejako spasí alebo nám pomôže. Whenever you are not worrying, my eh, wisdom is not obstructed. Ale čo je podstatné, je akoby netrápiť sa tým. No, keď sa tým netrápime, naša múdrosť není ničím zastretá. So my teacher used to say, most proximate factor for the success is the preparedness. Go prepared. O, môj učiteľ zvykol povedať, že o, to najlepšie, ten najlepší faktor, ktorý nám môže najlepšie pomôcť, je, keď sme na to pripravení. That's what Sir Baden Powell mentioned in the scouting. The first motto is be prepared. <laughs> Preto aj v skauti e, majú najlepšie moto pre skautov je buď pripravený. The last advice of the Buddha appamadena bhikkave sampadeta a, a posledná rada Budhu, táto. Appamadena bhikkave sampadeta, o monks, always be diligent. A, a buďte vždy usilovní. So if you wish to reduce the whole Buddhism into one single term, the diligence. Ak chcete akoby, mm, esenciu celého buddhizmu v jedinej vete, tak to je táto veta. You must understand the meaning, interpretation according to the circumstances. The meaning of the diligence. význam tejto pilnosti a vytrvalosti je treba pochopiť e, podľa rôznych okolností. This diligence happens whenever you become mindful. So therefore, mindfulness is a proximate factor uh, to the diligence to happen. So soon the diligence happens, you will get the immense benefits. Mm, čiže mm, keď ste takto pilní, uh, vytrvalí, Uh, tak um, um, keď ste zároveň uh, všímaví, tak táto všímavosť sa stane uh, blízkym faktorom alebo podporným faktorom uh, a potom toto spojenie všímavosti a vytrvalosti pilnosti prinesie obrovský úžitok. In our commentarial exegesis, mindfulness put into the synonym, mindfulness put as a synonym with the diligence. Čiže podľa našich komentárov um, je tu všímavosť um, a pilnosť sú niečo ako synonyma. But the beginner will not be agreed with that after a while, whenever you develop mindfulness, then only you can see mindfulness make you vigilant. Čiže možno s tým začiatočník nebude súhlasiť, ale potom ako rozvinieme všímavosť, tak vlastne zistíme, že keď sme všímaví, tak sme aj vytrvali. So whenever you are mindful and vigilant, your wisdom is unobstructed, full-fledged, blooming. Eh, čiže, eh, pardon, keď ste eh, všímaví, tak ste aj akoby uvedomeli alebo jasne chápajúci a vlastne potom vaša múdrosť není ničím zastretá a kvitne. And there won't be much of grounds for the defilements to arise, friction to arise at that moment in your mindset. A v tej chvíli v rámci prúdu vašej mysle nebude nejak, žiadny základ k tomu, aby vyvstali Eh, nečistoty alebo poškvrny. Your mind will not be distracted and pulled away from the liberation then and there. A mysel nebude no, od, mm, akoby, mm, odtiahnutá alebo odvedená od eh, oslobodenia eh, vtedy a tam. So whenever you feel this diligence, whenever you feel the free of defilements and whenever you feel you are not pulled away, you are the first person to understand your mind is freed for the moment. No, kedykoľvek, keď cítite túto všímavosť, túto by, uh, eh, um, mm, odhodlanosť alebo pilnosť a keď uh, cítite, že ste vaša mysel je oslobodená od poškvrn alebo zatemnení nečistôt, tak vy sám ste ten uh, prvý človek, ktorý chápe um, Sorry, first person to understand the liberation, the, the wisdom, the fric- lack of friction. Mm. Immediately uh, you understand without the second person. Mm-hmm. Bez toho, že by tam bol nejaký iný človek, ktorý by vám to hovoril, tak vy sami jasne chápete, že vaša myseľ je, uh, je slobodná, že je bez poškvrn, bez nečistôt. That understanding is not limited to Buddhists toto pochopenie není obmedzené iba na buddhistov. Even young children can understand. Chápu to dokonca aj malé deti. Even the prisoners can understand. A dokonca aj väzni to chápu. Even the terminal cancer patients can understand. Dokonca aj pacienti, ktorí majú e, konečné štádium rakoviny, to chápu. And you feel, you feel when and where they become mindful, they forgive and forget, and they become full-fledged human beings a oni e, tiež cítia, že e, vždy, keď sú všímaví, e, tak dokážu odpustiť, dokážu zanechať a cítia, že sú opäť plnohodnotné ľudské bytosti. So for the moment we are not criminals, we are not terminal patients, we are not deprived, so we are better off. <laughs> Takže v tejto chvíli nie sme zločinci, nie sme ani akoby smrteľne chorý človek, takže sme na tom hodne dobre. So therefore we can suggest it to any person in, on the earth. So this is a kind of a panacea. Please develop before you becoming a criminal, before you become a terminal patient, a cancer patient, before you become old age person. So that is a kind of a challenge for the human being. Čiže my môžeme komukoľvek eh, skúsiť doporučiť alebo navrhnúť, eh, že eh, prosím ťa, skús rozvinúť túto všímavosť ešte predtým, ako možno sa staneš zločincom, alebo ako sa staneš človekom, ktorý má smrteľnú chorobu, alebo ako budeš už starý alebo prestarlý človek. Čiže toto je vlastne výzva pre každého človeka. So this kind of mindfulness we call preventative or preventive rather than curative. Tento druh všimavosti nazývame preventívna všímavosť oproti tomu druhému, ktorú môžeme nazvať ako liečivá, liečivá všímavosť. You must explore explore into this opportunity the maximum before you fall into trouble. So therefore don't think this is a wastage of time. It's a prime time whenever you have no any trouble. Try to be mindful in an each and every thought moment. Čiže skúmajte mm, túto príležitosť a snažte sa ju využiť ešte predtým, ako sa dostanete do nejakých problémov. Nemyslíte si, že toto je nejaká strata času? So whenever you experience it, you feel like sharing with others. Čiže e, keď to zažívate, tak môžete mať e, akoby, chuť alebo pocit zdieľať to s druhými. You can't hide it because it is not your property, it's the property of the humankind a vy to tiež neviete skryť, schovať, lebo to není vaša vlastnosť, no nepatrí to vám, ale patrí to ľudstvu. So with that remark I would like to sum up the today's talk. Čiže s, touto, uh, s týmto by som rád uh, ukončil uh, dnešnú reč. Thank you very much for listening. Ďakujem vám veľmi pekne za uh, počúvanie. Sádu, sádu, sádu. sádu. Thank you very much for the translation. Ďakujeme za preklad.